Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 439 93։ 93։ Ապրիլի 9-ի լույս 10-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հիմնականում պահպանվել է կրակի դադարեցման շուրջ ձեռքբերված պայմանավորվածությունը, բացառությամբ առաջնային գծի հյուսիսային հատվածի, որի ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է 82 մմ mm ականանետ 2 արկ եւ 122 մմ mm D30 հաուբիս տիպի հրանոթ 2 արկ։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են հավատարի մնալ ձեռքբերված պայմանավորվածություններին եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված խնդիրը։ Ղարաբաղը ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում զոհվածների մարմինների որոնման եւ դուրսբերման աշխատանքները կշարունակվեն եւս 2-3 օր։ Այս մասին ասել է ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը։ Նրա խոսքով, եթե ադրբեջանական կողմը որևէ խոչընդոտ չհարուցի, նշված գործընթացը կավարտվի 2-3 օրում։ Դավիթ Բաբայանը նշեց նաև, որ հայկական կողմին է վերադարձվել ԼՂՀ պաշտպանության բանակի գլխատված զինծառայող Քյարամ Սլոյանի գլուխը։ Նա հայտնել է, որ ադրբեջանցիները, որոնց թվում նաև թուրքական ԱԱԲ-կիչներ են եղել, գլուխը տարել են գյուղից գյուղ եւ բղավել, որ սա եզդի ժողովրդի ցեղասպանության շարունակությունն է, եւ որ նույնը կկրկնվի նաև քուրդ ժողովրդի հետ, եթե նրանք համարձակվեն հարձակվել թուրք ժողովրդի վրա։ Ըստ Դավիթ Բաբայանի հայկական կողմը հակառակորդին է փոխանցել ադրբեջանցի 7 զինծառայողի դիակները։ Ավելի վաղ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը հաղորդել էր, որ ԼՂՀ-ի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում որոնողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել են պաշտպանության բանակի երկու զինծառայողների մարմինները՝ կրտսեր սերժանտ Ռոբերտ Ալեքսանդրի Աբաջյանի, ծնված 1996 թվական, եւ Անդրանիկ Ատոմի Զոհրաբյանի, ծնված 1996 թվականին։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը ապրիլի 9-ին ընդունել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատվիրակությանը կուսակցության նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանի գլխավորությամբ։ Հատուկ ուշադրության կենտրոնում են եղել Ղարաբաղա-ադրբեջանական սահմանում ապրիլի 1-ից 4-ը հակառակորդի կողմից սանձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին եւ դրանց հետևանքներին վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ օրհասական պահին ողջ հայ ժողովուրդը ցուցաբերեց օրինակելի միասնականություն, կարևորելով այս գործում նաև քաղաքական ուժերի դերակատարությունը։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում Նաիրա Զոհրաբյանը նշեց, որ Ադրբեջանը ռազմական հանցագործություն է կատարել եւ պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Արդեն ավետ հանդիպում էր, որովհետև հարցեր կային, որոնք ինձ հուզում էին նաև որպես падգամավորի, որպես քաղաքացու, որոնց պատասխանները ես իհարկե ստացա, նշեմ նաև, որ որպես Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի հայկական պատվիրակության անդամ եւ Հայաստանի եվրոպական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ, ես արդեն իսկ բարականաչափ մեծ փաստաթղթերի պակետ քեզ ուղարկել եմ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարին, որովհետև ապրիլի 18-ին մեկնարկում է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի հանրահաշվողովի հերթական նստաշրջան, ուղարկել եմ Եվրոպական խորհրդարան, ուղարկել եմ միջազգային բոլոր են կառույցներ, Ադրբեջանը որպես ագրեսոր պետություն ճանաչելու եւ խաղաղ բնակչության եւ զինվորների եւ կոմբատանտների հանդեպ Ադրբեջանի զինուժի եւ Ադրբեջանի վարձկանների կողմից կատարված վայրագությունները ռազմական հանցագործություններ ճանաչելու վերաբերյալ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեկ ընդունել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Իգոր Պոպովին, Ջեյմս Օրլիկին, Պիեր Անդրեոյին եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպերշկին։ Զրուցակիցները քննարկել են վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջան շփման գծում Ադրբեջանի կողմից սանձազերծած ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրավիճակը, կարևորվել զինադատարի ռեժիմի պահպանումը, վստահության միջոցառումների շուտապույտ ներդրումն ու խաղաղ բանակցությունների վերսկսումը։ Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ ԵՀԿ գործողնախագահի ազնական ներկայացուցիչ Անջեր Կասպրշիկին ընդունել է նաեւ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Խոսելով մարդկային բազմաթիվ զոհերի պատճառ հանդիսացած Ադրբեջանի հերթական ագրեսիայի մասին Էդվարդ Նալբանդյանը ասել է. Բոլորի համար ակնհայտ է, որ այս հարձակումը նախորոք ծրագրված եւ նախապատրաստված գործողություն էր։ Տեղի ունեցավ այն, ինչի մասին մենք բազմաթիվ անգամ զգուշացրել ենք միջազգային հանրությանը համանախագահ երկրներին։ Բաքվի ուժի կիրառման սպառնալիքներին չհակազդելու դեպքում դրան կարող են բերել այնպիսի հետևանքների, որոնց ականատեսը մենք դարձանք այս օրերին։ Նա ընդգծել է, որ Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված լայնածավալ ռազմական գործողությունների հետևանքով լուրջ հարված է հասցվել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացին եւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին։ Նախարարի խոսքերով հրատապ քայլեր են հարկավոր իրադրության կայունացման համար։ Մեզ մտահոգում են մարդու իրավունքների ոտնահարման ցանկացած փաստերը։ Տեսել ենք լուսանկարներն ու տեսանյութերը, որոնք տեղադրված են համացանցում։ Այս մասին Երևանում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտնել է ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը։ Մենք հանդիպել ենք Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ եւ ուղարկել ենք նրանց բոլոր տվյալները ճշտելու համար։ Մենք այս հարցը բարձրացրել ենք մայրաքաղաքներում, այս հարցը մեր ուշադրության կենտրոնում է, նշել է նա։ Պատասխանելով բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության անհրաժեշտության մասին հարցին, ԵՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը ընդգծել է, որ համանախագահները բազմիցս ասել են, որ Լեռնային Ղարաբաղը պիտի վերադառնա բանակցությունների սեղանի շուրջ, հատկապես որ նախկինում մասնակցել է։ Նրա խոսքով միջնորդները հիմք են ընդունում այն, որ պայմանագրին նախորդող շրջանակային համաձայնագրի կնքումը կարող է արագացնել գործընթացը։ Անդրադառնալով հարցին, թե ԵՀԿ Մինսկի խումբը ֆիքսել է արդյոք, թե ով է նախաձեռնել ագրեսիան, Պոպովը նշեց, որ համանախագահների մանդատի մեջ չի մտել հետաքննել, թե ով է սկսել առաջինը եւ ով է պատասխանատու։ Մենք դրանով չենք զբաղվել։ Մեզ համար կարևորը այն է, որ Մոսկվայում ձեռք բերած հրադադարը հնարավորինս երկար պահպանվի եւ սկսվեն քաղաքական բանակցությունները։ ԼՂ ազգային ժողովի падգամավոր Վարդգես Բաղարյանը անդրադառնալով քարորիա պատերազմական գործողություններին նշել է, որ առանց Ղարաբաղյան կողմի համաձայնության ԼՂ հարցով որևէ առաջարկություն չի կարող միսու արյուն ստանալ։ Մենք ենք ի վերջո մեր ճակատագրի տերը եւ որևէ մեկը չի կարող մեր փոխարեն ասել, թե մենք ինչպես պետք է ապրենք, ասել է նա։ Խոսելով խաղաղապահների տեղակայման հնարավորության մասին, նա նշել է, որ իր կարծիքով դա կարելի է անել միայն այն ժամանակ, երբ որ հանգուցալուծվեն կարևորագույն հարցերը, այսինքն լուծվի Ղարաբաղի քաղաքական կարգավիճակը։ Քարուրիա մինիպատերազմը ցույց տվեց, թե որքան ամուր է հայի ոգին եւ որքան միասնական ու պիտն են կանգնած երկիրը պաշտպանելու գործում։ Սա ոչ միայն կոնկրետ արցախցիներին են վերաբերում, այլ մայր Հայաստանին, թե ինչքան կամավորականներ եկան, նաեւ Սփյուռքից, այսինքն այս ազգին կոտրել հնարավոր չէ։ Սովորաբար նման դեպքերում մեջ բերում եմ մեծը նժդեհի ազգ բանակ ձևակերպումը, որ եթե ազգը բանակ է դառնում, հնարավոր չէ նրան ծնկի բերել։ Սա մենք մեկ անգամ եւս ապացուցեցինք եւ որևէ կասկած չկա, որ ցանկացած դեպքում մենք պաշտպանելու ենք մեր հայրենիքը։ Արցախը կրկին միավորել է համայն հայությանը։ Աշխարի 4 ծայրերում ապրող հայությունը շտապում է իր լուման ներդնել հայրենիքի փրկության գործին։ Դեպի սահմանագից շտապող կամավորականներին նախապատրաստելու ծրագրով Ստեփանակերտում է Արցախի հերոս գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանը, կոմանդոսը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Արցախը 12000 քառակուսի մետր տարածք ու այդ տարածքի վրա ապրող 150000 բնակչություն չէ։ Արցախը համայն հայության բաբախող սիրտն է ու աշխարհով սփռված 10 միլիոն հայերի հայրենիքը։ Դրա ապացույցը տարբեր երկրներից Արցախ շտապող կամավորականների խմբերն են։ Արցախի հերոս գեներալ-մայոր Արկադի Տերթադևոսյանը մշակել է նրանց ռազմական գիտելիքները թարմացնելու եւ պատերազմին նախապատրաստելու ծրագիր։ Մենք պետք է ապրենք ոչ թե այսօրվա օրով, այլ վաղվա։ Ես չգիտեմ պատերազմական գործողությունները շարունակություն կունենան թե ոչ, ես միայն գիտեմ, որ մենք պետք է պատրաստ լինենք իրադարձությունների ցանկացած զարգացման, ասաց Արկադի Տերթադևոսյանը самое главное у нас, что есть наше оружие, вот это всеобщее героизм, который вот все рвутся, вы понимаете, там... Ամենամեծ զենքը, որ ունենք մեր համախմբվածությունն է, հայրենասիրությունն ու անձնազոհ նվիրումը։ Մեզ զանգում են աշխարհի տարբեր երկրներից։ Բոլորին ասում ենք, որ իրենց օգնության կարիքը դեռևս չկա։ Այս ծրագրով մենք ուզում ենք, որ մարդկանց մարտադաշտ ուղարկելուց առաջ նախապատրաստենք։ Արցախի հերոսը իրադարձությունների հետագա զարգացումների մասին խոսել չցանկացավ։ Աղվանական ու Արցախյան պատերազմներում թրծված զինվորականը միայն հաստատում է հայտնի ճշմարտությունը։ Խաղաղություն է սուզում պատրաստվիր պատերազմի։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի ամբողջ երկնքով ադրբեջանի կողմից սանձազերծած մարտական գործողությունները համախմբել է ողջ հայությանը։ Յուրաքանչյուրը իր հնարավորության սահմաններում սատար է կանգնում մեր դիրքապահներին։ Այս օրերին լարված են աշխատում եւ Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորման աշխատողները։ Նրանք բուժքույրից ոչ վիրաբույժ ամբողջ օրը վիրավորների կողքին են։ Ինչպես ասաց բժիշկ թերապևտ Միլետա Հովանեսյանը, առաջին անգամը չէ, որ աշխատում են նման իրավիճակում։ Բոլորս հետ ապահենք, գիշեր ցերեկ, նույն կազմով եւ բժիշկները, եւ բուժքույրերը, եւ հավաքարարիները առաջին անգամ չի վարժվել ենք, դուրս ենք եկել այդ վիճակից, հաղթել ենք։ Հիմա էլ մանավանդ որ տեսնում ենք մեր տղաները, ազատամարտիկները ինչ վերաբերմունք են ցույց տալիս։ Շատ ողջավորում ենք։ Նրանք մեզ հույս ու հավատ են ներշնչում, որ ամեն ինչ լավ է։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության շփման գծում որևէ էական փոփոխության չհանգեցրեց։ Այլիևի արկածախնդրությունը նրան բավականին թանկ արժեցավ ոչ միայն մարտադաշտում։ Թեման շարունակում է Յուլիա Վանյանը։ Լայնածավալ պատերազմական գործողությունների վերսկսումը պատճառ դարձավ, որ աշխարի ամենահեղինակավոր լրատվամիջոցները լինեն Արցախում, լսեն ու ներկայացնեն արցախցի պաշտոնյաներին, ավելի մոտիկից ճանոթանան Ղարաբաղյան հիմնախնդրին, օգտագործելով ոչ թե հայ-ադրբեջանական, այլ Ղարաբաղա-ադրբեջանական հակամարտություն եզրույթը։ Միջազգային հանրության այս աստիճան ուշադրությունը քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը պատահական չի համարում։ Մեր պատերազմը ընդգծել է այն սահմանները, որոնք համապատասխանում են ուժերի հավասարակշռությանը ներկայումս եւ այդ սահմաններով հանդերձ Արցախը եւ նաեւ Հայաստանը, այսինքն հայկական երկու պետությունները միասին վերածվել են աշխարհակաղակական կարևոր գործոնի։ Մենք դարձել ենք երաշխավորը խաղաղության ոչ միայն հայ-ադրբեջանական սահմանագծով, այլ նաեւ ամբողջ հարավային Կովկասի մակարդակով ավելին ասեմ, այդ խաղաղությունը կամ կայունությունը ապահովում է մեր տարածաշրջանում, լուրջ ազդեցություն ունի նաեւ հարակից տարածաշրջաններում տեղի ունեցող զարգացումների վրա։ Խոսքս եւ Մերձավոր Արևելքին է վերաբերվում եւ Միջին Ասիային եւ այլ եւ Սևտովի ավազանին։ Այսինքն կա ստեղծված աշխարհակահական մի հավասարակշռություն, որի երաշխավորը եւ որի ապահովողը սահմանում կանգնած հայ զինվորն է։ Ապրիլյան 4 օրերի պատերազմը ցույց տվեց, թե որքան սին են Ադրբեջանի հարցը ռազմական ճանապարհով լուծելու նկարտումները։ Խնդիրն այժմ մարտադաշտից տեղափոխվել է դիվանագիտական հարթություն ապակայունացված իրավիճակը այս տարածաշրջանում սպառնալիք է Ռուսաստանի համար, սպառնալիք է Իրան Իսլամական Հանրապետության համար, ինչ որ չափով նաև թուրքական շահերի համար, որովհետև բարձ չէ թե հակամարտությունների ինչ ուղղությամբ կգնան եւ Թուրքիան կարող է Ադրբեջանի հետագա թուլացման զուգընթաց գործել իրազդեցությունը նաև տարածաշրջանում։ Այսինքն այն իրավիճակը, որ մենք ստեղծել ենք ձեռնտու է բոլորին, բոլոր պետությունները պատրաստ են շատ թանկ վճարել խաղաղ եւ կանխատեսելի հարավային Կովկաս տեսնելու համար, բայց ցավոք սրտի դեռևս նրանք ընդհանրապես եւ վայելում են առանց լուրջ ջանքերի այն իրավիճակը, որ ստեղծվում է հաճախ նաեւ մեր զինվորների կյանքի հաշվին։ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի դիտարկմամբ մինչ օրս քաղաքական դաշտում տեղի ունեցող զարգացումները նույնպես հայկական կողմի օկտին են խոսում հայկական կողմը այսօր խնդիրն է լուծելու նա պետք է աշխարհին ցույց տա որ ոչ թե ադրբեջանը հարցակվեց եւ արցախը չպարտվեց այլ որ ադրբեջանը հարցակվեց եւ ադրբեջանը պարտվեց այս պատերազմը Ինքը այն ինչ որ իսկապես տեղի ունեցել, պետք է դառնա քաղաքական կատեգորիա, պետք է դառնա քաղաքական հիմք, որը հետագայում լինելու է բանակցային սեղանի հիմնական գործոններից մեկը։ Ադրբեջանը պետք է ստիպել եւ բարտադրել խաղաղություն։ Դա չպետք է երևա որպես իրենց բարի կամքի դրսևորում, որովհետեւ այստեղ բարի կամքի մասին խոսք լինել չէր կարող։ Ադրբեջանը ստիպված էր հրադադարի գնալ, որովհետեւ ունեցավ բավական լուրջ կորուստներ, թե կենթանի ուժի, թե տեխնիկայի այդ ճանապարհ նրանք չունեին եւ նրանք գնացին հրադադարի եւ Արցախի հիմնական խնդիրը քաղաքական պետք է դա լինի որ Ադրբեջանը բարձրեց ոչ թե չկարողացավ հաղթել այլ հենց բարձրեց Արցախի սահմաններն անարիք են, քանի դեռ այն հսկում է աշխարի ամենազգոն ու պատրաստված հայ զինվորը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Այսօր Մարաղայի ողբերգական իրադարձությունների 24-րդ տարելիցն է։ 1992 թվականի ապրիլի 10-ին 3 ժամանոց հրետանային նախապատրաստությունից հետո Ադրբեջանի կանոնավոր բանակի ստորաբաժանումները Միրբաշիր բնակավայրից ներխուժեցին Մարաղա։ Ագրեսիային զոհ գնացին 100-ից ավելի մարդիկ, հիմնականում կանայք երեխաներ ծերեր։ Տասնյակ մարդիկ դարձան պատանդներ, ոմանք հետագային փոխանակվեցին, սակայն շատերի ճակատագիրը առայսօր մնում է անհայտ։ Շուրջ երկու շաբաթ անց ապրիլի 22-ին 23-ին Մարաղան ենթարկվեց կրկնակի հարձակման, մոխրացած հայրենի գյուղ վերադարձած մարդիկ ստիպված եղան ընդմիշտ հեռանալ այնտեղից։ Հյուսիսային Արցախում, Բաքվում, Սումգայիթում, Կիրովաբադում եւ Ադրբեջանի այլ բնակավայրերում իրականացված հայերի ջարդերից եւ բռնատեղահանումներից հետո հաջորդ քայլը դարձան Մարաղայի հանցագործությունները, որոնց նպատակն էր վախեցնել մարդկանց եւ նրանց զրկել հայրենի հողում ապրելու հնարավորությունից։ Մարդկային ողբերգության խորությամբ, դաժանության աստիճանով բռնության ենթարկված եւ պատանդ վերծված անձանց թվականակով մարաղայի դեպքերը առանձնակի տեղ են զբաղեցնում այն արյունահեղ հանցագործությունների շարքում, որոնք 1991-92 թվականների ադրբեջանական ագրեսիայի շրջանում իրականացրել է Ադրբեջանը Գետաշենում, Մարտունաշենում, Բոզլուխում, Էրքեջում եւ ԼՂՀ-ի հյուսիսի այլ հայաբնակ վայրերում։ Մի քանի օր անց ողբերգության վայր եկած Անգլիայի խորհրդարանի փոխոսնակ բարոնոհի Քերոլայն Քոքսին ցնցել էր շուրջը տիրող պատկերը։ Նրանք մարդկային ցեղից չեն, այսպես է արտահայտվել Լեդի Քոքսը ադրբեջանցի զինվորականների մասին, որոնք սպանդ են իրականացրել։ Այնինչ տեղի ունեցավ Մարաղագյուղում, որը առ այսօր բռնազավթված է Ադրբեջանի կողմից, չի կարելի անվանել ռազմական գործողություն, քանի որ այդ բնակավայրում ռազմակայաններ չեն եղել եւ ապրել են միայն ու միայն խաղաղաքացիներ, ովքեր էլ դարձել էին ագրեսիայի գլխավոր թիրախը։ Մարաղեցիներ Ալեքսանդր եւ Նինա Ասլանյան ամուսինները Մարաղայի սպանդից փրկվածների շարքում են։ Այսօր նրանք ապաստանել են Ասկերանի շրջանի Դահրավ գյուղում։ Վերհիշելով 92-ի արյունոտ դեպքերը, Նինա Ասլանյանն ասաց, որ բոլոր մարաղեցիների պես իրենք էլ չեն կորցրել հայրենի բոննորան վերադառնալու հույսը։ Երբ սկսեց պատերազմը 92 թվականին, Մարաղայ գյուղում Արցախյան գոյամարտից հետո Մարտակերտի շրջանում հիմնադրվել է նոր գյուղ, նոր մարաղան։ Շրջենտրոնն ու մայրաքաղաքը իրար կապող կենտրոնական ճանապարհի եզրին գտնվող համայնքը ունի բոլոր յենթակառուցվածքները։ Այստեղ մարդիկ համոզված են, որ մի օր վերադառնալու են հայրենի օջախները։ Այս օրերին գյուղի երիտասարդները առաջին գծում են, տարեստներն ու կանայք ըստ համայնքի ղեկավար Ռոմա Կարապետյանի զբաղված են առօրյա հոգսերով։ Պատերազմը դիպացնենք երիտասարդությունը նաև բանակման։ Կանայք տղամարդիկ բոլորը իրենց ամենօրյա հոգսերով զբաղված, զորման խողագործությամբ են, մանասնապարությամբ են զբաղվում։ Շատերը զբաղված են իրենց բանջարանոցների մշակմամբ, գարունայինը պիտի դա էլ արվի։ Ցանկացած հանարարություն պատրաստ օգնեն ամեն ձևի։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3-ից 6, ցերեկը 12-ից 16 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց